20 och 30. Så fram till att han får klart på scen och att alla, allt folk har kommit tillbaks dit. Så fortsätter vi med lite musik. Jag ska springa bort dit och se till att sändningen fungerar därifrån också. Can you hear him whistling? A little tune It's about him trying to catch the moon. He's waiting for his father, he'll be coming home soon. He's waiting for his mother this afternoon. Can't hear what they say, don't know what they want, so he runs away, cause he hears the gun. He waited in vain, it was something they had done. He don't know what it is, but he knows he's alone. Some put the trust in the east, some put the trust in the west. Some put their trust in the bond, some put their trust in the moon. some put their trust in a god, some put their money in the bank, some put their faith in the stars, some put their trust in the guitar. Killing has no reason. Killing has no soul has no right, killing has no goal. Now you might think it's easy to cross into his mind, but his life is real now, like the picture in his eyes. Some put the trust in the east, some put the trust in the west, some put the trust in the bomb. in the guitar Can you hear him whistling? A little tune It's about him trying To catch the moon He's waiting for his father He'll be coming home soon He's waiting for his mother This afternoon Some of the trust in the some put the trust in the West. Some put the trust in the bomb. Some put the trust in the moms. Some put the trust in politicians. Some put the trust in the bottom. Some put the gun to the heads. Some put the trust in the då är de klar borta på stora scenen för att släppa fram Rot-Harrys och deras konsert här. Så jag låter stora scenen få komma in i radion. Med våran levande stad. Ett tack till er, till publiken som har stått ut i, i vått och torrt. Till alla föreningar och organisationer som har medverkat. Och det är ganska många. Like Hockey, Långsyttans bordtennisklubb, Kyrkans ungdom, IFK Handboll, Hedemora Hemvärn, Barnens dagföreningen, Röda Korset, Hedemora Säters Brukshundsklubb, Hedemora Sportklubb. Vill också rikta tack till våra samarbetspartners här. Axels Tivoli, eh, till Hedemora kommuns näringsliv, till kommunen, till Ingolf Restaurang AB som svarat för restaurangtältet och också till alla snabbmatsrestauranger eh, runt om i parken. Jag vill också rikta ett stort tack till vädergudarna som efter några blöta dagar inledningsvis har visat sig på sin soliga sida. Det var tur och det var kul att det blev så. Vi behövde det. Avslutningsvis så vill jag bara tacka då för 2002 års Daldans och jag vill också tacka Rot-Harrys faktiskt innan, innan de spelar den här gången. Jag tycker också att vi kan ge dem en stor applåd sen när de kommer in. Men tack för 2002 års Daldans. Väl mött vid ett senare tillfälle. Tack. Rotary! Stora applåder! Hej! Mår ni bra? Och Ganebro från Dingtuna, är det du? Nej, det var inte han. Det kanske är hans bror. Nej, eh, vi ser att ni har publik uppe i slänten också. Det är de här dyrare platserna. Det är gräddhyllan. Det är gräddhyllan. Ja. Så ni här nere, ni kan applådera som vanligt. Ni där uppe behöver bara rassla med juvelerna. Är det så att ni, hör ni oss längst upp där? Jajamän, perfekt. Hej på er. Nu är det så här att ni, innan ni har hört ända fram dit så har de här gått hem. Ljudet rör sig ganska långsamt. Så ni som sitter när, längst fram här får höra först. Ja. Grabbarna fattar, de har gått i skolan. Ja. Ta på dig ett instrument ska vi börja spela lite. Det är därför de är här de här publiken som har kommit. Det var roligt att se så mycket folk i Hedemora. Det kanske var mer här igår på Carola, men det, var det det? Nej. Nej, det var inte. Det var 13 stycken. Det var 13 ja. Okej. Okay. Vi tar, börjar med lite ragtime så vi får lite fart i benen. Okej? Okay? One, two, three, four. Karlsson. Du har varit på den här scenen tidigare du frun. Har jag hört talas om. Vad sa Vad du, du har varit på den här scenen tidigare har jag hört talas om. Jag har varit på den scenen förut. Den stod någon annanstans då. Ja. <laughs> Nej. Nej, jag var i fredags var jag här. Och klev ja. Ja. Vad vill du säga om det då? Nej, jag vill inte säga någonting. Jag ville bara presentera vårat, eh, vårat eminenta band. Ja, det kan vi göra. Ja. Vi har då Sören Fritte Fridolfsson på fiol, banjo och eh, mandolin och gitarr och bas och allting. Tack så. En stor applåd. Mannen med det fula dragspelet. Det är Lars-Åke Läckan Lexell ifrån Orsa. Ni kanske har sett honom tidigare i Orsa Spelmän. Det är han som står och guppar i otakt. Ja. <laughs> Sen har vi i mitten här från Öje, Öjes stolthet, Lars-Åke Lindqvist. Tur-Åke Lindqvist är det. Tur-Åke Lindqvist. Tur-Åke Lindqvist. Okay. Rot-Harrys grundare. Nu ska vi i alla fall ta en eh, låt uppifrån Arkeplog. Nu närmar vi oss eh, vintern. Vi, jag har fått en låt utav eh, Ronny Eriksson. Den gamla låt. Vi ska köra den för er här just nu ikväll. Den handlar om snön. Det var i fjol om vintern i början utav mars. Jag skulle åka upp till Arjeplog. Och när jag hade kommit till jag minns en riktigt vars. då tog soppan slut och bilen bara dog. Och det var kväll, ja nästan natt. Och ni ska veta att jag såg nästan ingenting för snön som vräkte ner Och hela tiden kom det bara mer och mer och mer Ja, hela tiden kom det bara mer Men värmen är prima i en Volvo Amazon Därför var jag bara när jag for Brallor utav bomull, en skjorta av nylon Kortkalsonger, en kavaj och mockaskor Men när jag suttit där en stund Ja, då frös jag som en hund och jag såg nästan ingenting för snön som vräkte ner Och hela tiden kom det bara mer och mer och mer Ja, hela tiden kom det bara mer Så när jag hade suttit ungefär så där trekvart Ja, då började jag fundera liksom så att sitta här och vänta leder inte någon vart, sen det är lika bra att börja gå. Och jag pulsa och jag klev Och det snöa och det drev Och jag såg nästan ingenting för snön som vräkte ner Och hela tiden kom det bara mer och mer och mer Ja, hela tiden kom det bara mer jag raglade fram på vägen nästan som om jag var full Och det var nog minst en halv meter med snö jag halkade, jag snubblade, jag drattade om kullor och beslutade mig att ligga ner och dö. Ja, jag var nästan medvetslös. Herrejävlar vad jag frös. Och jag såg nästan ingenting för snön som vräkte ner. Och hela tiden kom det bara mer och mer och mer. Ja, hela tiden kom det bara mer. Shh, tyst. Och jag hörde som ett vara någonting komma bakifrån Men jag orkade inte ens vända mig om Det kom närmare och närmare och växte till ett dån Och jag förstod att det var plågbilden som kom Åh, jäklar vad jag flög I en båge vid och hög Och jag såg nästan ingenting för snön som vräkte ner Och hela tiden kom det bara mer och mer och mer Ja, hela tiden kom det bara mer Så landade jag så småningom långt ute på en myr Där var det alldeles vitt så vitt jag såg jag frös, jag var trött, jag var mörbultad och yr och jag minns nog hur jag tänkte där jag låg att det här går aldrig väl Nej, nu fryser jag ihjäl och jag såg nästan ingenting för snön som vräkte ner Och hela tiden kom det bara mer och mer och mer Ja, hela tiden kom det bara mer Men det sägs ju <laughs> att så länge det finns liv så finns det hopp Men nu börjar livets låga brinna ut Och jag hade ingen känsel i min bottenfrusna kropp. Och jag tänkte att nu, nu är allting slut. Det var på väg till Arjeplog som jag frös ihjäl och dog. Nej men Åke, du står och lever här. Va? Du lever för fullt, du har inte dött här. Står jag här och lever? Ja, verkligen. Okej. Okay. okay ja. När sen jag öppnade ögonen då jäklar blev jag fatt. För det låg jag i min säng och vilken nåd. Sen dess har jag varit tacksam emot herrarna i SAF som såg till så att jag aldrig hade råd att åka som planerat var. Tänk ändå sån tur man har. Och jag såg genom fönstret hur snön den vräkte ner Och hela tiden kom det bara mer och mer och mer Ja, hela tiden kom det bara mer och mer och mer Ja, hela tiden kom det bara mer eh, eh. eh. Nu får ni applådera! Ja, hörni. Vill ni höra en fräckis? Vill ni? Det var du ville höra en fräckis. Är det någon mer som vill höra en riktig fräckis? Ja, nu tar jag en fräckis. Skyll er själva. Det är killen som följer med en tjej hemifrån en dans. Sitter i soffan och pussas och de vänslas och till slut säger hon Vill du ha någonting? säger hon. <laughs> Ja tack, ja tack. Vill jag. Jaha, vill du ha te? Va? Te? Ja. Ja, okej okay då. Så hon går ut i köket, eh, sätter på en kastrull med vatten, öppnar kylskåpet, hittar en prinsessbakelse. Tar den prinsessbakelsen, delar i två delar, lägger på två fat, går in, ställer framför den här killen. Sen sitter de där en stund och sen säger hon helt plötsligt, ja, då ska jag gå ut i köket och ta av teet. Och medan hon är ute i köket och gör den här grejen, då äter den här killen upp båda bitarna. Var inte det in i helvete fräckt? <laughs> Va? Ja, det var fräckt. Ja, det är fruktansvärt fräckt. Hur kan man göra något sånt? Jag har ingen aning. Nu ska vi köra någonting irländskt. Vi ska ta en eh, irländsk eh, klassiker som eh, har exekverats här tidigare i helgen. Eh, dels av ett band som stod och spelade nyckelharpa och dragspel här borta och sen ett band som stod här i fredags och spelade irländskt. En låt som heter Whiskey in the Jar. My sharing Work for my daddy war Work for my daddy oh there's whiskey in the jar As I was going over A Gilgar mountain, I spied Farrell and his money he was counting. I first produced my pistol, then produced my rapier, said stand and deliver for I'm your Lord deceiver, measuring dum a doo da da for my daddy-o, whack for my daddy-o, that's whiskey in the jar. I counted out his money and it made a pretty penny. I put them in my pocket to take home to darling Annie. She sighed and swore she loved me, never loved to see me. But it do take the women, they always lie so easy. My them my doo doo da. Whack for my daddy oh, whack for my daddy oh. That's whiskey in the jar. I went into my chamber for to take a slumber and dream of golden girls. And of course it was no wonder me Jenny took me charges and filled them up with water and called for Colonel Farrell to get ready for the slaughter. My shirring dum doo doo da. Whack for my daddy oh, whack for me daddy oh. There's whiskey in the jar. Next morning early, before I rose to travel. They came a band of cotton men, a leg way scarf I'd go to draw my pistol, for she stole away me rapier. But a prisoner I was taken, I could not shoot the water. My she ringed a doo dum da. Whack for my daddy oh, whack for my daddy oh, There's whiskey in the jar, lick Mera dragspel! Såja! Enda solot han får ikväll. Applåder! Whack for my daddy for my daddy that's whiskey in the jar. They put me into jail where the judge all a riding I've been kind of far in the good air a mountain, but it didn't take me fist. So I knocked the jailer down and bid a farewell to this tight-fisted town. A sharing da da doo da da. Whack pull me daddy-o. Oh. Whack pull me daddy-o. Oh. This whiskey in the jar. My sharing da da doo da da. Whack pull me daddy-o. Oh. Whack pull me Tack så mycket! Ja, hörni, det här med att vara ute och spela så här, det här är ganska, ganska roligt. Vi får vara ute och, på turné och så vidare. Nu senast kommer vi från en liten turné, i, vi har haft en sån här eh, halvdagsturné i Schweiz. <laughs> Jo, jag var i Schweiz, det är säkert. Nej, vi var där en hel vecka, det är ganska länge sedan. Hej Schweiz, sa vi bara, sen åkte vi hem. Ja. Men innan vi åkte hem så går jag förbi ett skyltfönster med massa fina klockor, sådana här urverk. Tänker en sån ska kär... jag menar frun min, hur ska hon få när jag kommer hem? Så jag går in dit. Nej. Nej. Nej. Så jag går in dit och, och sen säger jag till expediten, jag skulle vilja köpa en klocka här, säger jag. <laughs> Ja, säger han, han. Jag säljer inga klockor, säger han. Va? Nej, jag säljer inga klockor, säger han. Jag är gynekolog, sa han. Va? Sa Är du gynekolog, sa jag. Ja, det är jag. Ja, men hur i herrans namn kan du till och skylta med en massa klockor, säger jag då. Ja, vad tycker du jag ska skylta med då, svarar han. Ja. Åke. Nu ska vi spela en låt av eh, Erik Öst, den gamle fiolspelmannen. Och eh, det här är en låt som han skrev när han var i Gränna och fick en polkagris i halsen. Pärongrisen heter den. Tack så mycket. Päron Grisen du, Erik Höst. Oj. Det gick fort där, men vi eh, har kommit på att eh, om vi spelar fort så hinner vi fler låtar. Jaha, det blev alldeles tyst här som om en, eh, som man kunde höra en aktie falla.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 Rolig lei, rolig dua, rolig lei, rolig dua, rolig lei, rolig dua med do i kveld. Woddley-doo-a, dua, orli le, orli dua, orli le, orli a med mig ikväll. Vill du följa mig hem ikväll? och bara se på TV. Kanske dricka lite kaffe, äta chips. Vill du följa mig? Hem ikväll och bara se på TV. Kanske äta chips Oh! La, la, la, la, la, la, la. Så går jag fram till henne där hon satt. Hon var så vacker. Och jag böjde mig ner. Och jag viskade i hennes öra. Men hon svarade nej, hej, hej, hej. ha. Nej, det vill jag ej, ej. Följa med hem till dig, ej, ej, ej. Hon svarade nej, det vill jag ej med dig. För jag är inte någon som äter chips den store förföraren. Men som vanligt blev det ingenting. Så han får ta sin gamla ståbas istället. Ja. Jag såg det var en massa barn här i, i publiken. Och eh, då kom jag att tänka på lille, lille eh, Johan som är med sin pappa in i affären. Går förbi hyllan med kondomer. Då säger lilla Johan, pappa, han säger, ja. Vad är det? Ja, det där är sånt man har för att ha säker sex. Aha, vad häftigt! Men pappa, varför är det tre stycken i paketet? Jo, det är för ungdomar. Det är en gång på fredag, en gång på lördag, en gång på söndag. Aha! Men pappa, varför är det sex i det här paketet? Jo, men det är för lite äldre ungdomar. Det är två gånger på fredag, två gånger på lördag, två gånger på söndag. Ah, då först. Varför är det då tolv i det här? Och det är för oss pappor, det är en gång i januari, en gång i februari och ja. Sa, sa, samma kille skriver på svarta tavlan innan fröken kommer in. Jag har världens längsta Fortplantningsorgan ska jag. Duktig att stava. Ja. Sen kommer fröken in och får se det här. Vem är det som har skrivit det här på svarta tavlan? Alldeles tyst i klassen. Till slut säger Lisa, det är Johan, det är Johan, det är Johan, säger hon. Jaha du Johan, nu vet du vad som väntar på eftermiddagen nu. Det är kvarsittning som väntar. Så. Då reser sig Johan. Där ser ni grabbar, det lönar sig att annonsera, säger jag. Jajamän. <laughs> aj, aj, aj, aj. Yes, yes. Nu ska vi ta våran absolut största hit. Den, den här låten har de mm. spelat en gång på radio, eller två gånger på radio. Ena gången var det min mamma som önskade den i ett fyra program, andra gången så spelade de... Eh... Det var ett misstag. Nej, det var repri Nej. repris. Ja, det, repris. Ja, på programmet. Men vi spelade in det och spelade ja. upp det själva. Ja, eh, den heter i alla fall Sigbrit. Förut var jag så ensam innan jag träffat dig Jag satt mest själv i köket, min pappa heter Stig Jag sökte män för livet som jämt var pigg och glad Och den som var så pigg och glad hon är min fru Eda Ava och Sigbritt Du är det bästa som jag har Sigbritt Dig vill jag ha kvar och Sigbritt Du tänder mig som tunna krut Jag låser dörren för gardin, du kommer inte ut lördags Jag stod och tittade på dig, du såg så snäll ut Så jag gick fram till dig, jag kunde inte låta bli Och ropa med samma vill du gifta dig med mig Åh, oh, oh, Sigrid, du är det bästa som jag har Sigrid, dig vill jag ha kvar Åh, oh, Sigrid, du tänder mig som tunna krut dansa hela kvällen kind e mot kind. Det är väl sånt man säger att kärleken är blind. Jag skjutsar dig en sväng i min röda Amazon. Så for vi hem till dig och satte på grammofon. Ja, Sigrid, du är det bästa som jag har. Sigrid, dig vill jag ha kvar. Åh, Sigrid, du tänder mig som tunna krut. Jag låser under mörka liv, du kommer inte ut. Åh, Sigrid. Du är det bästa som jag har Sigrid, kom igen Med dig vill jag ha kvar och vår Sigrid Du tänder mig som tunna krök Jag låser dundra för gardin Och spikar för mig massor dit Du kommer inte ut, du kommer in Du kommer in, du kommer, in. kommer inte ut oh, Tack så mycket, tack så mycket jag kan också tänka på det här barnhistorier som Åke här berättade. Eh, de är ju inte alltid så där... Eh, eh, barn är bra att ha, men de är i vägen ibland, eller hur? Och det här är en som kommer in i sovrummet och så står pappa och mamma och håller på och så ser han att mamma håller i snoppen på pappa och säger Filip här, vad gör ni för någonting? Mm, ja, det blir väldigt pinsamt där mamma finner sig och säger ja du ser pappa har fått så stor mage så vi släpper ut lite luft. Det är ingen idé, säger Filip, för när du har gått till jobbet kommer grannkärringen in och blåser upp han igen. Usch. Så kan det gå. Egentligen skulle vi vilja vara en eh, dansorkester. Har ni sett några lyckliga människor än en dansbandsmusiker? De kan stå och flina mellan nio och ett varenda kväll så här. Ja? De måste ha in i helsike kul. Men det är ju så här att de här texterna som de, eh, som de eh, har i de här låtarna är så sorgliga ibland. Och, och det, det, det är liksom inget kul. Så att vi orkar liksom inte med det där. Men vi ska köra våran våran variant utav dansbandsmusik här i, för er ikväll. Och nu heter vi inte eh, Rot-Harrys nu heter vi Harry Roots eller? Ja. ja Harry Roots med Z. Ja, Harry Roths med Z säger vi. Ja. Och eh, ni får dansa här. Vi har strött ut lite glitter på dansbanan här. Lite halt. Nej, jag vill, jag, jag, nej. Nej, du behöver inte ha någon gitarr. Oj, oj, oj. Det ska vara så här, det är live. Det är, så, det, är så, det är så sorglig text så jag måste stå här. Södra Norrland onsdag. Vind omkring nordost. Ökad molning.